Čovjek o kojem sada govorimo je veoma blizak rođak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan od prvih ashaba poslanikovih drugova u islamu. On je vjerovjesnikov tečić, jer je njegova majka Umejma, kćerka Abdul Mutalibova, tetka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osim toga, on bijaše šurak poslanikov, jer je njegova sestra Zaineba bintu Džahš, bila žena časnog poslanika i jedna od majki pravovjernih. On je prvi kojim je data zastava, odnosno povjerena komanda u islamu, te je on prvi koji je nazvan emirom muslimana, to jest vojskovođom grupe muslimana. Taj čovjek bijaše Abdullah ibn Džahš el-Esedi. Abdullah ibn Džahš je primio islam prije nego je vjerovjesnik počeo da se sastaje sa svojim rijetkim pristalicama u kući ibn Erkama. On bijaše jedan od prvih koji su ušli u vjeru islam. Kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem dozvolio svojim drugovima da učine hijđru u Medinu kako bi sa svojom vjerom pobjegli od uznemiravanja Kurejšija, Abdullah ibn Džahš je bio odmah drugi muhađir po redu, jer ga je u ovom značajnom dijelu prestigao jedino Ebu Seleme. Hidžra u ime Allaha i napuštanje porodice i rodnog kraja na njegovom putu nisu bila nova stvar za Abdullaha ibn Džahša, jer je on i ranije sa nekim svojim rođacima činio hidžru u Abesiniju. Ali Ovaj put, njegova hijdžra bijaše mnogo veća i širih razmjera, jer s njim skupa hijdžu učiniše i njegova porodica i šira rodbina, i muško i žensko, i starci i mladići, i dječaci i djevojčice, jer njegova kuća bijaše kuća islama, a njegovo pleme, pleme imana. I samo što su napustili Meku, a njihove kuće postaše tužne i puste. Izgledale su tako žalosno i usamljeno, kao da o njima nikad nije bilo žive duše, niti da se kada ču razgovor ljudi noćnim sjelima. Malo vremena prođe od Hidžre Abdullaha i njegovih rođaka, a Kurejševički prvaci počeše obilaziti mekanske sokake, kako bi utvrdili ko je od muslimana otputovao, a ko je ostao. Među tim prvacima bijahu Ebu Džehl i Utbe ibn Rebija. Utbe pogleda napuštene kuće Džahšove porodice na koje su pustinski vjetrovi nanosili pjesak i koje su odzvanjale od lupe vrata i kapija, pa reče Kuće Benu Džahša su postale puste i jadne, pa kao da plaču za svojim ukućanima – A ko su oni da za njima kuće plaču? Priupita Ebu Džehl. Onda Ebu Džehl prisvoji kuću Abdullaha ibn Džahša, a bijaše najljepša i najraskošnija od svih drugih i poče da s njom i njenim namještajem postupa kao što svaki vlasnik postupa sa svojom vlastitom imovinom. Kada je Abdullah Ibnu Džahš čuo šta je Ebu Džehl učinio sa njegovom kućom, spomenu to Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sellem, koji mu reče. Bili bio zadovoljan u Abdullahu, da ti Allah umjesto te kuće da kuću u džennetu? Svakako, Allahu poslaniče, odgovori Abdullah. Pa to ti i pripada, dodade vjerovjesnik, što potpuno umiri dušu i zadovolji Abdullaha. A samo što se Abdullah smjestio u Medinu nakon svih teškoća koje su sobom donile njegova prva i druga hijđra i samo što je okusio draži mira i spokoja i gostoprimljivosti Ensarija nakon onih teških uznemiravanja koje je doživio od Kurejšija, Allahovom voljom Abdullah bi stavljen na najteži ispit koji je doživio u svom životu. Doživio je najgorše iskustvo od kako je primio islam. Pa da poslušamo priču o tom njegovom gorkom i teškom iskušenju. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem izabrao smoricu svojih vjernih drugova koji su trebali da izvrše prvi vojni zadatak od kako se pojavio islam. Među izabranim bijahu Abdullah ibn Đahš i Sad ibn Ebi Vekas. Vjerovjesnik im reče, za emira ću vam odrediti onog koji je najizdržljiviji od gladi i žeđi. Onda povjeri komandu Abdullahu ibn Đahšu te on posta prvi emir jedne grupe vjernika. Allahu poslanik odredi Abdullahu pravac putovanja i dade mu zatvoreno pismo, te mu naredi da pismo ne otvara dok ne prođu dva dana putovanja. Kada prođeše dva dana od prolaska izvidnice, Abdullah pročita pismo u kojem stajaše. Kada pročitaš ovo pismo, uputi se u pravcu mjesta zvanog Nahle između Taifa i Mekke. Tu se sakrijte i uhodite Kurejšije, tako danas što bolje upoznate u njihovim kretanjima. I samo što pročita pismo, Abdullah reče, slušam i pokoravam se Allahovom poslaniku. A onda reče svojim drugovima, Vjerovjesnik mi je naredio da odem do mjesta Nahle kako bih špionirao Kurejšije i obavještavao ga o njima, a zabranio mi je da ikog od vas silom tjeram da ide sa mnom. Ako želi šehadet i žudi da ga dostigne, neka me slijedi, a kome je to nije drago, neka se vrati, a nikoga zato neće koriti. Ljudi mu odgovoriše, slušamo i pokoravamo se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa im idemo tamo gdje ti je on naredio da ideš onda skupina produži put dok ne stigoše do nahle a tu se rasporediše i počeše uhoditi kurejšije te sakupljati korisne podatke o njima i dok su oni izvršavali svoj zadatak opaziše u daljini Kurejševičku karavanu koju su vodila četvorica ljudi i to Amr ibn Hadremi, Hakem ibn Kejsan, Osman ibn Abdullah i njegov brat Mugire. Gonili su trgovačku robu, a tu su bile kože, suho grožđe i drugo čime su kurejšije inače trgovale. Tada se ashabi počeše dogovarati šta da čine. Inače, Taj dan je bio zadnji dan od Ešhuril Huruma, svetih mjeseci u kojima Arapi nisu ratovali ni prije Islama. Jedni rekoše, ako ih napadnemo, pobićemo ih u svetom mjesecu, a time bi okrnjili svetost ovog mjeseca i na sebe navukli gnjev i sržbu svih Arapa. Ako ih pak pustimo da istekne ovaj dan – oni će dostići do svete mekanske teritorije gdje ih pogotovo ne smijemo napadati i tako će se spasiti od nas. I tako su se dogovarali dok se konačno ne složiše da ih odmah napadnu i pobiju te da sve što imaju uzmu kao ratni plijen. I za samo nekoliko trenutaka oni napadoše te jedno gubiše, dvojicu zarobiše dok im onaj četvrti izmače i spasi se od njih. Abdullah ibn Đahš i njegovi drugovi povedoše zarobljenike i zapljenjenu karavanu put Medine. A kada stigoše, vjerovjesniku, salallahu alaihi veselam, i kada ga upoznaše s onim što su učinili, on to strogo osudi, reče im. Tako mi Allaha, ja vam nisam naredio da ikog napadate. Naredio sam vam da sakupljate podatke o Kurejšijama, i da ih uhodite i pratite njihova kretanja. Naredi da se zarobljenici zadrži dok ne vide šta će s njima, a zaplijenjenu karavanu i ne pogleda, a kamoli da je šta uze od plijena. Tek tada Abdullah i njegovi drugovi uvidješe kakvu grešku su napravili i postaše ubijeđeni da su propali zbog neizvršavanja naredbe Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem još im je teže padalo dok bi ih njihova braća muslimani stalno korili. I kada bi god kraj njih nailazili, dosta bi im bilo kada bi rekli To su oni što su se oglušili u naredbu Allahovog poslanika. Njihove muke su tek porasle kada čuše kako su kurejši ovaj događaj iskoristili kao razlog više za napade na Allahovog poslanika. Širili su propagandu protiv njega u svim arapskim plemenima govoreći Eto, Muhamed je počeo ratovati u svetom mjesecu. U njemu je prolio nedužnu krv, oteo našu imovinu i zarobio naše ljude. I ne pitajte o žalosti Abdullaha ibn Đahša i njegovih drugova zbog iskušenja u koje su zapali, niti o stidu kojeg su osjećali pred vjerovjesnikom zbog neugodnosti koje su mu pričinili i kada je situacija postala neizdrživa, teret iskušenja pretežak za njih, stiže im radosna vijest u kojoj se kaže da je Allah zadovoljan s njihovim činom i da je u povodu svega toga svome poslaniku objavio određene kuranske ajete. Sada ne pitajte kolika je to za njih radost bila, jer su sada mahsus dolazili, grlili ih, čestitejući im i blagosiljajući ih, istovremeno im učeći ajete iz častnog Kur'ana koji su zbog njih objavljeni. A tada su vjerovjesniku objavljeni sljedeći ajeti. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je velik grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše ako budu mogli. A oni među vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru, njihova dijela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Nakon objave tih Allahovih riječi i vjerovjesnik odahnu i smiri se uze karavanu kao ratni plijen, a zarobljenike pusti uz otkup. Posta zadovoljan zbog postupaka Abdullaha ibn Džahša i njegovih drugova, jer ova njihova izvidnica i borba postaše značajna stvar za sve muslimane. Plijen koji zarobiše bijaše prvi ratni plijen u islamu. Onaj koga su u napadu ubili, bješe prvi mušrik, čiju su krv muslimani prolili, a ona dva zarobljenika bijahu prvi zarobljenici u historiji koji padoše u ruke muslimana. Bajrak u tom pohodu bio je prvi bajrak kojeg je nekom predala ruka Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a vođa te skupine bio je Abdullah ibn Džahš, prvi čovjek koji koji je nazvan emirom muslimana. I Iza toga dođe bitka na Bedru, u kojoj Abdullah ibn Džahš dade ogromno učešće kakvo i dolikuje njegovom čvrstom imanu. Onda je uslijedio Uhud, gdje Abdullah sa svojim drugom Sadom ibn Ebi Vekasom doživio priču koja se ne može zaboraviti, pa neka nam Sad prepriča taj svoj događaj i događaj svog druga. Kaže Sad ibn Ebi Vekas, kada dođe dan Uhuda, susrete me Abdullah ibn Džahš, pa mi reče, hoćeš li uputiti dovu Allahu Đelešanuhu? Svakako, rekoh mu. Onda se odmako smo u stranu i ja počeh moliti Allaha riječima. Moj gospodaru, kada sretnemo neprijatelja, daj da se sukobim sa velikim junakom, snažnim i neustrašivim koji će me napasti i nastojati da me ubije, a kojeg ću ja isto tako nastojati da porazim. Onda me počasti pobjedom, tako da ipak ja njega ubijem i uzmem njegovu ratnu opremu i oružje. I dok sam ja učio dovu, Abdullah je aminao, a onda on poče moliti. Moje gospodaru, počasti me snažnim i neustrašivim protivnikom s kojim ću se boriti u tvoje ime i koji će se boriti sa mnom, s kojim će me pobijediti pa mi odsjeći i nos i uši. Pa kada te sutra sretnem da me ti upitaš u ime čega ti je odsječen nos i uši, a da ti ja odgovorim u tvoje ime, zatim u ime tvog poslanika. Pa da mi ti na kraju kažeš, istinu si rekao, dalje priča sad. Dova moga druga, Abdullaha ibn Džahša, je bila bolja od moje dove. Na kraju dana lično sam ga vidio, a on ubijen i izmasakriran, tako da su mu nos i uši visili na drvetu privezanim nekim koncem. Tako je Allah primio i udovoljio dovi Abdullaha ibn Đahša, te ga počastio šehadetom, kao što je počastio najodabranijeg od svih šehida, njegovog dajđu, Hamzu ibn Abdil Mutaliba, neka je Allah zadovoljan njime. Vjerovjesnik ih je obojicu ukopao u isti kabur, dok su njegove čiste suze natapale pijesak koji je odisao mirisom šehadeta.